الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى öz kitabında, Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində 21 və 22-ci ayətlərdə buyurur ki, Ey insanlar, sizi və sizdən qabaqçıları yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, müttəqi olasınız. O Allah ki, yer üzərini sizin üçün döşədir və səmanı sizin üzərinizə bina etdi, tavan etdi. Və səmadan yağış indirdi, yağmur indirdi. Və həmən yağmurla yerdən sizin üçün rızq olan faydalı şeylər çıxartdı. Və belə olduğu təqdirdə bilərəkdən Allaha şəriklər, bəndərlər etməyin. Allah subhanahu wa ta'ala bu iki ayətdə bütün insanları özünə ibadət etməyə dəvət edir. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala məxlubatı, insanları özünə ibadətə dəvət edərkən öz rübubiyyətini, öz yaratdığı şeyləri insanlara xatırladır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allah sizin üçün yeri döşədi, səmanı bina etdi, səmadan yağış indirdi. Həmən yağışla sizin üçün rızq çıxartdı yerdən. Və bu təqdirdə bilərəkdən şirk etmək. Həfiz İbn-i Kəsir rahiməhullah ayətin təfsirində buyurur ki, Xaliqu həzihil əşyə yəstəhikul ibadə. Bu şeyləri xəlq edən yani ayada zikredilen şeyleri yeri, səmanı, rızqı, yaradan ibadəti hak edir. Allah subhanahu və teala bu iki ayette insanları özünə ibadete dəvət ederken yarattığı şeyleri insanlara xatırladır. ve bu, yaratmak sifəti ibadetin sahibi olduğunu insanlara saxdırır. Necə ki, Həfiz ibn Kəsir rahiməhullah təfsirdə buyurur. Bu şeyləri yaradan Allah ibadətə, ibadət olunmağa haqlıdır. Başqa bir ayətdə Allah Subhanahu va Taala Zariyat surəsindəki məşhur ayətdə buyurur ki: "Və mə xalaqtul cinnə vel insə illə liya'budun." Mən insanları və cinləri mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ayətin təfsirində buyurur ki, illə liyəbudun, yalnız mənə ibadət etsinlər deyə, yəni illə liyuvahidun, yəni yalnız məni təkləş, təkləşdirsinlər deyə. Amir el-Müminin Ali ibn Əbu Talib radiyallahu anhu buyurur ki, ayətin təfsirində illə li'amurahum an ya'buduni və ad'uhum ilə ibadətik. Ayətin mənası deməkdir ki, mən insanları və cinləri ona görə yaratdım ki, onlara əmr edim ki, mənə ibadət etsinlər və onları öz ibadətimə dəvət edim. Allah subhanahu və teala'nın bizi yaratmaqda məqsədi budur. Böyük tabiin Mücahid rahiməhullah ayətin təfsirində buyurur ki, mən insanları və cinləri yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər Mücahid rahimehullah buyurur ki, illə li əmirəhum və ənhəhum. Mən insanları və cinləri yaratdım ki, onlara əmirlər edim və nəhiylər edim. Şeyhül İslam ibn Teymiyyə rahimehullah da e, bu görüşü tərcih edir. Mücahidin ayətə verdiyi təfsiri tərcih edir. Və bu ayətlər dəlildir ki, Allah subhanahu wa ta'alanın bizi xəlq etməkdə məqsədi ibadət, yəni qul olmaq, Allah subhanə və tealəyə qul olmaqdır. Və İslam alimləri ibadəti ubudiyyəni, Allaha olan qulluğu müxtəlif cür şərhlər, açıqlamalar, təriflər vermişlər. İbn Teymiyyə rahiməhullah ibadətə tərif verərək buyurur ki, Əl-ibadə hiyə taətullah bi imtisal mə əmərəllaha bihi alə əlsinətə rusul. İbadət Allaha öz rəsullarının dili üzərə əmr etdiyi şəkildə nümunə götürərək itaat etmək deməkdir. İbn Teymiyyə rahiməhullah başqa bir ibadətə verdiyi açıqlamasında buyurur ki, El-ibadə ismun cəmiyun li kulli mə yuhibbuhullah və yardahu minəl əqvali vəl-əməli əz-zahirə vəl-bətinə. İbadət, qulluq, Allaha qulluq, Allahın sevdiyi və razı qaldığı sözlərin və əməllərin, zahirdə və batində olan sözlərin və əməllərin ümumi adıdır. İbn-i Qeym, rahiməhullah, ibadətə açıqlama verir. Və buyurur ki, Mədaruhu alə xamsə əşərətə qaidə Mən kəmmələhə kəmmələ məratibəl ubudiyyə Şeyx buyurur ki, İbn-i Qeym Rahiməhullah ibadətin dövr etdiyi yer ibadətin dövr etdiyi yer 15 qaydanın üzərindədir. Kim bu 15 qaydanın 15-ini də doldurarsa, ibadəti kamil etmiş sayılar. Mədaruhu alə xamsə əşərə qayda mən kəmmələhə kəmmələ məratibəl ubudiyyə. Və bəyanu zəlik ənəl ibadətə munqasimətun aləl qalb vəl lisan vəl cəvər. Şeyh buyurur ki, bunun açıqlaması, bu 15 qaydanın açıqlaması ondan ibarətdir ki, ibadətin dövr etdiyi yer, insanın qəlbi, insanın sözü və insanın feyli əməlidir. Və əhkəmül ləti lil-ubudiyyə xamsə. Qulluq üçün, Allah subhanahu və teala qulluq üçün, ubudiyyə üçün lazım olan əhkam isə 5-dir. Vacib, müstəhəb, haram, məkruh, mübah. Vacib, müstəhəb, haram, məhruq, mübah, yəni halal. İbadətin əhkamı bu beşdir. Və hunna li kulli vahid minəl qalb vəl lisan vəl cəvarik. Və bu beş əhkam da hər birisi sözə aiddir, qəlbə aiddir və insanın feylinə aiddir. Yəni insanın sözünə aid olan vaciblər müstəhəblər, məkruhlar, haramlar, halallar var. İnsanın feilinə aid olan haramlar, halallar, məkruhlar, müstəhəblər, vaciblər var və insanın qəlbinə aid olan haram, müstəhəb, məkruh, vacib, halal olan şeylər var. Və bu 15 mərtəbə yerinə dolduqda insan qulluğunu kamil etmiş sayılır. Həfiz İbn Kəsir, rahiməhullah, ibadətə açıqlama verir. Buyurur ki, وَاِبَادَتُهُ هِيَ تَاعَتُهُ بِفِعْلِ الْمَعْمُورِ وَتَرْكِ الْمَحْزُرِ Allah subhanahu wa ta'alanın ibadəti əmr edilmiş feili yerinə yetirməklə və haram edilmiş şeydən çəkinməklə, tərk etməklə Allaha, iba, Allaha itaat etmək deməkdir. Əmri yerinə yetirmək, haramdan çəkinməklə Allaha itaat etmək deməkdir ibadət. Ve zâlike huve hakikatul İslam. İslam'ın hakikati budur. لأن معنى الإسلام الإسلام لله المتضمن غاية الإنقياد والذل والخضوع çünkü İslam'ın mənası boyun eğmek zəll olmaq itaat etməklə hədəflənən, hədəf edilən bir təslimiyyətdir. Həfid ibn Kəsir ibadətə belə açıqlama verir. Və biz ibadətin nə olduğunu, ibadətin nə olduğunu Quranla, Allah subhanahu və teala'nın kitabı ilə, Allah rəsulunun sünnəti ilə, İslam alimlərinin, əhl-i sünnət imamlarının açıqlamaları, açıqlamaları ilə ibadətin nə olduğunu, nədən ibarət olduğunu anlayırıq. Və ibadətin nə olduğu anladıldıqdan sonra ikinci mühüm olan şey ibadətdəki hədəf. Biz nəyə görə Allah subhanahu və teala'ya ibadət edirik? Nəyə görə Allah subhanahu və teala'ya itaat edirik? Nəyə görə Allah subhanahu və teala'nın əmrlərini yerinə yetiririk? Qadağan etdiyi şeylərdən çəkmirik. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah ibadət barəsində zikr etdiyi beytdə deyir ki, Və ibadətur rəhmən qayətu hubbihi mə'ə zulli abidihi və humə qutbən Rəhmanın ibadəti onun məhəbbətini qazanmağı hədəf etməkdir. Və bu da abidin, yəni ibadət edənin zəlil vəziyyətdə olması ilə birlikdədir. Və bu iki şey qutbən, iki qütbdür, yəni iki tərəfdir. Deməli, Allah subhanəhə və teala ibadət etməkdə məqsəd Allah subhanəhə və tealənin məhəbbətini qazanmaqdır. Ona görə Allah subhanəhə və teala ibadət edirik. Və bu da Allah subhanəhə və tealənin məhəbbətini qazanmaq üçün edilən ibadət də ibadət edən kəsin, yəni abidin zəlil vəziyyətdə olması ilədir. Hədəf, ibadətdəki hədəf odur ki, Allahın məhəbbətini qazanasan və ibadət edən də zəlil vəziyyətdə olur. Və ibadətur rəhmən qayəti hubbihi məə zulli abidihi və humə qütbən. Və aleyhimə fulkul ibadəti dair. Bu işi qütbün arasında, iki tərəfin arasında ibadət gəmisi üzür. İbn-i Qeym buyurur. Mə dər həttə qamətil qütbən. Nə qədər ki, bu iki qütb var, o qədər də gəmi üzür. Bu iki qütb nə idi? İbadət edən kəs ibadətində Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini hədəf edib özünə, məqsəd edib və zəlil vəziyyətə düşüb. İki qütb. İki qütbün arasında dövr edən gəmi ibadətdir. Nə qədər ki, iki qütüb var, yəni zəlilliklə məhəbbəti əldə etməyi, qazanmağı var, o qədər ibadət var. Və mədəruhu bil əmri, əmri rəsulihi, lə bil həvə və nəfsi və şeytan. Gəminin iki qütbün arasında dövr etməsi Allahın rəsulunun əmri iləndir. İnsanın havası ilə, nəfsi ilə, şeytanın istəyi ilə yox. Yəni, gəminin də yanacağı budur. Allah öz rəsulunun vasitəsilə çatdırdığı şəkildə. İbadətdəki məqsəd insanın Allah subhanahu və teala qul olmasındakı məqsəd Allahın məhəbbətini qazanmağı hədəf etməsidir və insanın zəlil verilə düşməsidir. Bu iki hal ibadətin iki rukunudur, içidir. Və ibadət edən kəs, əgər bu iki haldan kənardadsa, o insan əslən ibadət əhli sayılmaz. Əgər bir insan ibadətində Allah subhanahu və tealanın məhəbbətini qazanmağa qəst etmirsə və zəlim vəziyyətə də düşmürsə, həmən insan ibadətin daxilində yox, xaricindədir. Məhəbbəti əldə etmək. Allah subhanahu və teala məhəbbətini hədəf etmək. Quran-ı kərimdə buna dəlalət edən ayətlər var. Məsələn, Bəqərə surəsində Allah subhanahu və teala 165-ci ayətdə buyurur ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ İnsanlar içərisində elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini Allaha bəndərlər, şəriklər edirlər və onları Allah kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə məhəbbəti Allaha qarşı daha şiddətlidir. Deməli, bu ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, insanların içərisində belələri var. Allaha bəndərlər edirlər. Nədə? Məhəbbətdə. Və Allah subhanahu wa ta'ala demir ki, Allahdan artıq sevirlər. Deyir ki, Allah kimi sevirlər. Şeyhul İslam Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah bu ayətə açıqlama verir. Buyurur ki, وَفِيهِ أَنَّ مَنْ اِتَّخَذَ نِدًّا تُسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةُ اللّٰهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرِ Bu ayətdə dəlil vardır ki, kim Allahla bərabər bir bənzər edər və həmən bənzərin məhəbbəti ilə Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini bərabərləşdirər və bu böyük şirkdir. Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülahab buyurur ki, bu ayət dəlildir ki, kim Allahla bənzər olan bir şey edər və həmən şeyin məhəbbəti ilə həmən şey insan da ola bilər, dünya malı da ola bilər, hər şey ola bilər. Həmən bənzər etdiyi şeyin məhəbbətini Allah subhanahu və tealanın məhəbbəti ilə bərabərləşdirər və bu böyük şirkdir. Və bu gizli şirkdir. Allah daha doğrusunu bilir. Biz nə qədər gördüyümüz zahirən İslamda zahirdə tövhidi yaşadığını gördüyümüz insanlar, bu şirk insanın qəlbində olur. Çünki məhəbbətin yeri insanın qəlbidir. Allah bilir, qiyamət günü bilinəcək ki, kim bu şirkə düşüb, kim bu şirklə müşrik olub və yaxud da olmayıb. Çünki məhəbbət insanın qəlbində olur, gizlidir. Heç kim, heç bir kəsin Allaha qarşı olan məhəbbətini hər bir şeyin məhəbbətindən üstün olduğunu bilə bilməz və muvahhid olmaqdan ötürü də bu şərtdir ki, müsəlmanın qəlbində Allaha olan məhəbbət bütün digər şeylərin məhəbbətindən üstün olar. Həmən məhəbbət gəlib Allahın məhəbbəti ilə bərabərləşən kimi insan müşrik olur. İnsan böyük şirk etmiş olur, müşrik olur. Və ibadətdəki bizim Allah subhanahu və teala ibadət etmək, etməyimizdəki məqsəd budur. Quran-ı kərim buna görə nazil olub. Peyğəmbərlər buna görə göndərilib. Etdiyimiz itaətlər, namaz, oruc, zəkat, həcc, cihad, sədəqə və s. Bunların hamısı ona görə edilir ki, bunlarla Allah Subhanahu və Taala'nın məhəbbətini qazanaq. Allah Subhanahu və Taala'nın məhəbbətini qazanmaq da hər insana nəsib olmur. Çox insanlar ibadət edir, ancaq Allah Subhanahu və Taala'nın məhəbbətini qazana bilmir. Qüdsü hədisdə, Səhih Buxarədə keçən qüdsü hədisdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnna Allah Teala qal. Uca Allah demişdir. Mən ədəli veliyyən fəqət əzəntuhu bil harb. Kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən həmən kəsə müharibə elan edərəm. Və mə təqərrəbə ileyyə abdi bi şeyin əhəbbə ileyyə mimmə iftarəttu aleyh qulumun mənə yaxınlaşdığı, yaxınlaşdığı əməllərin içərisində mənə ən sevimli olanlar quluma fərd etdiyim şeylərdir. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ Qulum mənə nafilə olan ibadətlərlə, fərdlərdən sonra o qədər ibadət edər ki, onu sevərəm. فإذا أحببته əgər onu sevsəm, kuntu bəsərəhullədhi yubsiru bihi, onun görən gözü olaram. Və səməhüllədhi yəsməhu bihi, onun görən, işidən qulağı olaram. Və yədəhülləti yəbdişu bihə, onun işləyən əl olaram. Və ricləhülləti yəmşi bihə, onun yeriyən əyağı olaram. İzə səələni əhteytuhu, məndən nə istəsə ona verərəm. Və idə istəədəni ləuğidənəhu, məndən sığınacaq istəsə, ona mütləq sığınacaq verərəm. Bu hədis dəlildir ki, insan ibadətlə, fərdlərlə, fərdlərdən sonra nafilə ibadətlərlə o qədər ibadət edə bilər ki, səmimi olar ki, Allahın məhəbbətini qəst edər və səbəb ola bilər ki, ibadət Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, sevərəm onu. Yəni, bu əməlləri edənlər etdikdən sonra ola bilsin ki, sevər Allah subhanahu wa ta'ala onu. Ancaq sevəndən sonra nələr baş verir? Allah subhanahu wa ta'ala bir quru sevdizə buyurur ki, qüdsədirsə onu görən gözü olaram, eşidən qulağı olaram, yeriyən əyi olaram, vuran əli olaram, nə istətə verərəm. Bu artıq Allah subhanahu wa ta'alanın bu hədisdə keçən insan məhəbbəti hədəf edib, zəlil vəziyyətə düşüb, İbn-i Qeymin dediyi kimi, məhəbbəti qazanmış adamdır. Nə qədər belə müsəlman olar? Az. Belə müsəlmanlar azdır. Və sonra Quran-ı kərimdə digər ayətlər mövcuddur məhəbbətlə bağlı. Maidə surəsində Allah subhanahu wa ta'ala 54-cü ayətdə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu Ey iman gətirənlər! Mən yərtəddə minkum ən dinihi Sizlərdən kim dinindən dönərsə, yəni mürtəd olarsa, Fəsəvfə yəhdilləhi bi qavmin. Allah sonra onların yerinə başqa bir qövm gətirər. Yuhibbuhum. Allah onları sevər. Və yuhibbunəhu. Onlar da Allahı sevərlər. Demək, Allah subhanət hala başdan bildirir ki, mürtədlərdən sonra yerinə gələn toplumu Allah da sevir, onlar da Allahı sevir. Hər iki tərəf bir-birini sevir. Məhəbbət var. Və sonra nəyə görə sevir?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 Və zəlikə fadlullah yuqtihi mən yəşə. Bu, Allah subhanahu və teala'nın fəzilətidir. Ayətin sonunda Allah subhanahu teala buyurur ki, bu Allahın fəzilətidir, istədiyi kəsə verər. Bu ayətdə keçən insanlar mürtədlərdən sonra gələn insanlar o adamlardır ki, mənim danışdığım mövzu, yəni Allah subhanahu və teala'nın ibadətləri ilə məhəbbətini qadanmış insanlardır. Açıq ayətdir. Allah subhanət hala buyurur ki, Allah onları sevər, onlar da Allahı sevər. Allah yolunda cihad edərlər. Heç bir qınyanın qınamasından qorxmazlar. Möminlərə qarşı mülayim olarlar, kafirlərə qarşı sərt olarlar. Yəni, əsl iman və əsl ibadət budur. Yəni, imanla, İslamla, ibadətlə Allah subhanahu wa ta'alanın məhəbbətini qadanmaq. Hucurat surəsində Allah subhanahu wa ta'ala 7-8-ci ayətlərdə buyurur ki, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Lakin Allah sizə imanı sevdirdi və onu sizin qəlbinizdə bəzədi və sizə küfrü, fıskı, asiliyi irgənc görsətdi. Uləikə humur raşidun. Doğru yolda olan adamlar da bu adamlar da Allah subhanətələ buyurur. Doğru yolda olanlar. Uləikə humur raşidun. Raşid, doğru yolda olanlar bunlardır. Kimlər? Onlara iman sevdirilir, iman qəlblərində bədədilir. Küfrə qarşı, fıska qarşı, asiliyə qarşı nisrətləri var. Doğru yolda olanlar Allah subhanətələ deyil, bu adamlardır fadlan minallahi və ni'mətən və bu Allahdan olan bir fəzilət və neymətdir. Allah subhanahu və teala buyurur. İbadətdə insanın əsas hədəf etdiyi şey budur. Məhəbbəti qazanmaq. Yəni, insan etdiyi əməllərlə, ibadəti ilə, əgər Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini qazana bilmirsə, ibadəti ona nə bu dünyada, nə də ahirətdə fayda vermir. Və ibadətdə, itaətdə mütləq Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini qazanmağı hədəf etmək lazımdır. Və bu dünyanın içərisində olan şeylər, dünyada insanın nəfsinə, şəhvətinə, havasına xoş gələn şeylər Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini qazanmağa mane olan şeylərdir hamısı. Tövbə surəsində Allah subhanahu və teala buyurur 24-cü ayətdə Qul in kana aba'ukum və abna'ukum və ikhvanukum və azvajukum və ashiratukum və amwalun iktaraftumuha və ticaratun taxşavna kasadaha və masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi və rasulihi və cihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi Vallahu la yahdil qavməl fasiqin. Allah subhanahu va taala öz peyğəmbərinə əmr edir ki, de. Əgər atalarınız, oğlanlarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, əşirətiniz, qazandığınız mallar, çatat olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənlər, 8 şey sayır Allah Subhanahu taala. Dünyanın içərisində təfsirçilər deyirlər ki, insana xoş gələn, insana sevimli olan hər bir şey Allah subhanələ zikr edir. Və bu 8 şeyi zikr etdikdən sonra buyurur ki, Allah subhanələ və teala, bu şeylər sizə Allahdan, onun rəsulundan və Allah yolunda cihaddan daha sevimlidirsə, məhəbbət, söhbət yenə məhəbbətdən gedir. Əhəbbə iləykum, daha sevimlidirsə sizin üçün. O zaman gözləyin, Allahın Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər, təfsirdə keçir, yəni əlavə ilə gəlincəyə qədər gözləyin, Allah fasik bir qövmə hidayət verməz. Ayətdə zikr olunan şeylər dünyada insana xoş gələn, insana sevimli olan, insana azdıran, insanın şəhvətinə, nəfsinə uyğun olan şeylərdir ki, zikr edir və sonra məhəbbəti zikr edir Allah subhanət hala. Yəni bu şeylər daha sevimli olarsa. Və məhəbbət mövzusu dinin İslam dininin, Quran-ı kərimin, bütün əmr olunan əmirlərin, qadağan edilən şeylərin yerinə yetirilməsində dini yaşamaqdakı məqsəd budur ki, məhəbbəti əldə etmək. İbadətlər məhəbbətlə olmalıdır və Allahın məhəbbətini qazanmaqdan ötürü hədəf edilib, sonra ibadət edilməlidir. Allah Rəsulü aleyhissalatu vəsələm hədisdə buyurur ki, Əvsəkul ural imanı الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله İmanın ən möhkəmi, imanın ən möhkəm hissəsi odur ki, Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etmək, Allah üçün sevmək və Allah üçün nüsrət etmək. Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Mən əhəbbə lillah və əbğədə lillah və a'ta lillah və mana'a lillah fəqat istakmələ əl-iman. Kim Allah üçün sevər, Allah üçün buğz edər, nifrət edər. Kim Allah üçün verdiyini verər və Allah üçün qadağa edər nə isə, imanını kamil etmiş saylar. Yenə məhəbbətlə bağlı olan, məhəbbət mövzusu ilə bağlı olan başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Sələsun mən kunnə fihi vəcədə bihinnə hələvətul iman. Üç xislət var, üç şey var. Kimdə olarsa, onunla imanın şirinliliyini dalar. Əl yəkunəllahu və rasuluhu əhəbbə ileyhi mimmə sivəhumə. Birinci, həmən kəs, o kəsdir ki, Allah və rəsulunu hər şeydən daha çox sevir. Və ən yuhibbəl mər'ə lə yuhibbuhu illə lilləh. İkinci xislət, bir kəsi sevdikdə Allah üçün sevər. Üçüncü xislət ən yəkrəhə ən yauda fil kufur bə'də ən ənqadəhullahu minhu kəmə yəkrəhə ən yuqsəfə finnər Allah həmən kəsi küfürdən qurtarıb, yəni müsəlman etdikdən sonra həmən insan bir daha küfrə qayıtmağı oda düşüb yanmaqdan qorxduğu kimi qorxur küfrə düşməkdən. Yəni insanın qarşısında küfr etmək var və bir də oda girib yanmaq var. İnsan oda girib yanmağı tərcih edir, üstün tutur küfr etməkdən. Və bu üç xislət kimdə varsa, Allah Rəsulü buyurur ki, bu kəs imanın şirinliliyini dadar. Və ibadətdə müsəlman, abid, Allah subhanahu və teala ibadət edən kəs mütləq ibadətində Allah subhanahu və teala'nın e, məhəbbətini əldə etməyi hədəf etməlidir. Və ikinci, Rokun ikinci qütüb İbn-i Qeyyimin dediyinə görə insanın zəlil vəziyyətdə olmasıdır. İbadət edən kəsin zəlil vəziyyətə düşməsidir. İmam Qurtub Rahiməhullah buyurur ki, Aslul ibadə ət-təzallül vəl-xudu İbadətin əsli elə zəlillikdir və boyun əyməkdir. İnsanın Allah qarşısında zəlil vəziyyətə düşməsidir. Yəni, ibadəti müsəlman budur anlamalıdır. Kör-köranə fərzləri yerinə yetirib, haramlardan çəkinməkdən ibarət deyil ibadət. İbadətin içi, ibadətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Məhəbbəti hədəf etmək, Allah subhanahu və teala'nın məhəbbətini qazanmağa can atmaq və zəlil vəziyyətə düşmək. Bu vəziyyətdə insan Allah subhanahu və teala'dan məhəbbəti qazanmağa hədəf edərsə, Allah subhanahu və teala rəhmandır, rəhimdir, mütləq həmən qul səmimi onu sevəcək. Və Allah subhanahu wa ta'alanın da öz qulunu sevməsi qulun həm bu dünyada, həm ahirətdə hər bir xeyri əldə etməsi deməkdir. Və sonda Allah subhanahu wa ta'alanın istəyirəm ki, bizi Allah subhanahu wa ta'alanın özünün məhəbbətini qazanan qullarından etsin və bizim ibadətlərimizi məqbul etsin. Və Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, eşitdiyimiz, öyrəndiyimiz bu şeyləri bizim üçün faydalı etsin. Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bizim dəvətimizi bərəkətləndirsin. Və sonra Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bizim dəvətimizə qarşı pislik istəyən kəslərin pisliklərini öz başlarına gətirsin, onları zəlil etsin. Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, İslamı və onun əhlini izzətləndirsin dünyanın hər yerində izzətli etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, bu dinin düşmənlərini dünyanın hər yerində məhv etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, əsirlikdə olan qardaşlarımızı azad etsin. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, bütün xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah subhanahu wa ta'adan istəyirəm ki, bizi haramlardan qorusun. Bizi Allah subhanahu wa ta'ala doğru dürüst itaət edən, ibadət edən qullarından etsin. Allah subhanahu wa ta'adan istəyirəm ki, Allah yolunda olan qardaşlarımıza qələbələr bəxş etsin, şəhid olanlarının şəhadətlərini qəbul etsin və öz dinini dünyanın hər yerində izzətli etsin.